Marochai, die profeet, en Sagara, die sien van Edu, die profete, het vir die jode wat in Juda en Jerusalem was, geprofiteer in die naam van die God van Israël wat oor hulle was. Toe het Zerubel, die sien van Siltiel, en Je, Sra, die sien van Joosadak, klaargemaak, en hulle het begin om die huis van God wat in Jerusalem was, te bou, en saam met hulle was die profete van God wat hulle ondersteun het. In die tijd het Tatenaai, die gouverneur wees van die Eefraat, en Setar Boosenaai en hulle partijgenote na hulle gekom en so aan hulle gesê, wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bouwen en hierdie meer te voltooi. So het ons dan vir hulle gesê wat die name was van die mannen wat hierdie gebouw oprig. Maar die oog van hulle God was oor die uitstis van die jode, zodat so hulle hou nie verinder het nie, totdat die berig voor daar is sou kom, en dan daar oor een brief teruggebring sou word. Een afschrift van die brief wat Tatenae, die gouverneur wees van die Efraat, en Sietar Boesenae en sy partijgenote, die Afarsega eete wat wees van die Efraat was, aan koning Darius gestuur het. Hulle het aan hom een berig gestuur, en so was daarin geskrywe, aan koning Darius, alle heil. Aan die koning wordt bekendgemaakt dat ons na die provincie Jeda, na die huis van die grote God, gegaan het, en het woord van groot klippe gebouw, en hout word teen die mure gele, en daar die werk word zorgvuldig gedoen en vorder goed onder hulle hande. Trek ons daar die oudstes gevra, so het ons aan hulle gesê, wie het jylle bevel gegee om hierdie huis te bouwen en hierdie muur te voltooi. Verder het ons vir hulle ook al name gevra om u bekend te maak, dat ons die name van die mannen wat aan al hoof staan, kan schrijven. En hulle het ons die volgende antwoord gegee en gezegd, ons is knechten van die God van hemel en aarde, en ons bouw die huis wat baie jare gelede gebouw is, wat de groot koning van Israël gebouw en voltooi het. Maar omdat ons vaders die God van die hemel vertoorn het, het hy hulle oorgegee in die hand van Nebekan, Sar, die koning van Babel, die Galdeer, hy het hierdie huis verwoes en die volk naar Babel weggevoer. Maar in die eerste jaar van Kores, die koning van Babel, het koning Kores bevel gegee om hierdie huis van God te bouwen. En ook die gouden en zilver voorwerpen van die huis van God wat Nebekadn, Sar uit die tempel in Jerusalem weggevoer en in die tempel van Babel gebring het, dit het koning Kores uit die tempel van Babel uitgehaal, en dit is oorhandig aan een, met die naam van Es, Spassar, wat hij als gouverneur aangestel het, en hy het vir hom gesê, neem hier die voorwerpen, gaan sit dit in die tempel in Jerusalem, en laat die huis van God gebouw word op sy plek. Ter hierdie is, Spassar gekom, hy het die fondamente van die huis van God in Jerusalem geleg, en van toe af tot nou toe is daar gebouw, maar dit is nog niet voltooi nie. As die koning dit nou goed vindt, laat dan nagesoek word in die skathuis van die koning daar in Babel, of dit zo so is dat dier koning Kores bevel gegee is om hierdie huis van God in Jerusalem te bouwen, en mag die koning sy beslissing hieroor aan ons stuur.